broeders, die verlangen van mijn hart in die gebed wat ik tot God voor Israël doe, is tot hulle redding. Want ik getuig van hulle dat hulle ijver vir God het, maar zonder kennis. Want omdat hulle die gerechtigheid van God niet ken nie en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle aan die gerechtigheid van God niet onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid voor elkeen wat gloe. Want Mooses beskrywe die gerechtigheid wat uit die wet is, die mens wat hier die dinge doen, sal daardier lewe. Maar die gerechtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te brengen, of, wie sal in die afgrond neerdal, namelijk om Christus uit die dode op te brengen. Maar wat sê dit, nabij jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondigt, Als jy met jou mond die Heere Jezus belei en met jou hart glo dat God om uit die dode opgewek het, sal jy gereed word, want met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderscheid tussen Jood en Griek nie, diezelfde Heere toch is Heere van allemaal en is rijk oor allemaal wat om aanroep. Want, elkeen wat die naam van die Heere aanroep, zal gereed worden. U kan hulle om dan aanroep in wie hulle nie gegloe het nie. En u kan hulle in om glo van wie hulle nie gehoor het nie. En u kan hulle hoor sonder een wat preek. En u kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie. Soos geskrywe is, lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was niet allemaal gehoorzaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Jere, wie het ons prediking gegloe. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. Maar ik sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, zeker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot bij die eindes van die wereld hulle woorde. Maar ik vraag, het Israël dit miskien niet verstaan nie? Ten eerste sê Mooses, ik zal hulle jaloers maken op die wat geen volk is niet, en ik zal hulle toeren opwek tegen een onverstandige volk. En Jesaja der self sê, ek het my laat vind dier die wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israël sê hy, die hele dag het ek my handen uitgebrein na een ongehoorzame en teesprekende volk.